الله سبحانه وتعالى نقبلك صالة نسلام كم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya kwa mara nyingine katika aljumaa hii ya leo ikiwa leo kwa mujibu wa tarikh ya Kiislamu leo ni Ijumaa ya tarehe 15 alkhamis ashara ni Ijumaa ya tarehe 15 ya mwezi wa Allah wa Shaaban mwaka 1400 46 hijiria sisi tumo ndani ya mwezi wa Shaaban bali tupo katikati ya mwezi huu an-nisfu min shahri llahi Shaaban tumekwisha ugawa katikati mwezi wa Allah mwezi wa Shaaban hakuna baina yetu na Ramadhani ila ni siku 15 au 14 ayuha nasu ibadallah kwa munasaba wa mwezi huu wa Shaaban kadhalika mwezi ambao unakuja baada yake shahrullahi ramadan ash lmubarak mwezi wa Allah mwezi wa ramadani ambao ni mwezi uliobarikiwa kwa munasaba wa miezi yote hii miwili ambayo iko karibu kabisa na sisi wa kwanza tuko nao na wa pili unapiga hodi huko mbele yetu tuzungumze maneno yenye munasaba na masiku haya kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwafikisha maneno yetu yatazungumzia alijtihadu fi sha'ban sabilul fawzi fi ramadan alijtihadu fi sha'ban sabilul fawz fi ramadhan kujitahidi katika mwezi wa Shaaban ndiyo njia ya kufuzu na kufaulu katika mwezi wa Ramadhan kwa hakika mwenye pupa ya kufaidika na mwezi wa Ramadhan shahrullahi alfadhil mwezi wa Allah uliosheheni fadhila mwenye pupa ya kunufaika na mwezi wa Ramadhan basi lazima autilie umuhimu mwezi huu wa Shaaban auzingatie mwezi wa Shaaban aanze kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya Ramadhani katika mwezi huu wa Shaaban ayuha nasu ibadallah mwezi huu unaitwa ash-Shaaban wanasema ulama Shaabanu huwa ismun lishahri hii Shaabani ni jina la mwezi huu na mwezi huu wa Shaaban wanasema ulama wa huwa baina Rajab wa Ramadhan ni mwezi ambao unakaa katikati baina ya mwezi wa Rajab na ni mwezi uliopita mwezi mtukufu wa Rajab na baina ya Ramadhan katikati yake hapo ndio unapatikana mwezi huu wa Shaaban baina Rajab wa Ramadhan hilo ndio eneo ambalo unajikita mwezi huu wa Shaaban وقد سمي bidhalik wanaeleza ulama kwamba umeitwa ni mwezi wa Shaaban kwa sababu nyingi lakini miongoni mwa sababu hizo wanasema lianna al-araba kanu yatashaabuna fihi li talab al-miyah umeitwa ni Shaaban kwa sababu wa arabu huko zamani kanu yatashaabun walikuwa wanatawanyika wakienda mbali maeneo ya mabondeni litalabi almiyah kwa ajili ya kutafuta maji mwezi wa Shaaban kipindi chake ni kipindi cha kiangazi tena kiangazi kikali kiasi ambacho huko zamani ilikuwa maji katika visima vidogo katika chemchemo ndogo ndogo yanakauka watu wanalazimika waende mbali katika mabonde makubwa katika visima virefu kwa ajili ya kutafuta maji kwa kuwa ulikuwa ni, ni mwezi wa ukame na ukavu wakauita ni mwezi wa Shaaban lianna al-araba yatashaabun litalab al kwa sababu waarabu wanakwenda mbali wakitawanyika kwa ajili ya kutafuta maji hii ni katika maana za mwezi huu kuitwa Shaaban na kuna maani nyingine wanazitaja wanawachuoni nitosheke na hii qala ahlul ilm yamtazu shahru sha'ban biiqtirabihi min shahri alqurbati wattaat ulama wanasema tena unapambanuka mwezi wa shaaban na kuwa na sifa maalumu kwa sababu ni mwezi ambao unakaribiana kabisa na mwezi wa ibada na mwezi wa taa wa huwa shahru llahi ramadan si mwingine ni mwezi wa Allah mwezi wa Ramadhani jirani wa karibu kabisa wa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Shaaban kwa sababu Shaaban imepakana imekaa jirani na mwezi wa Ramadhan Shaaban ikapata utukufu na ikapata hishma kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan bali wanasema ulama wayumahidu listiqbali shahri Ramadhan almubarak na mwezi wa Shaaban unafanya maandalizi mwezi wa Shaaban unaandaa kwa ajili ya mapokezi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, Waislamu wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhani katika mwezi huu wa Shaaban, na ndiyo maana as-salafu salih rahmatullahi ta'ala alaihim walikuwa wanapoingia katika mwezi wa Rajab kisha mwezi wa Shaaban walikuwa wanakithirisha kuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika mwezi wa Ramadhan wakisema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadhan ya Allah twakuomba tubarikie sisi katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Shaaban huu tuliokuwa nao na utufikishe katika mwezi wa Ramadhan bali wengine wakisema Allahumma hadha Shaabanu faballighna Ramadhan ya Allah huu ndiyo mwezi wa Shaaban twakuomba sisi utufikishe katika mwezi wa ramadhan idhan mwezi wa Shaaban unapambanuka na kupata sifa maalum kwa ule ujirani wake wa karibu kabisa na mwezi mtukufu wa ramadan ayuha nasu ibadallah hadha shahr lahu fadailuhu pamoja na hayo mwezi huu wa Shaabani wenyewe una fadhila zake unajitegemea kwenye fadhila na haya yametajwa kwa urefu sana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kutubu sunna shahina wa hafila bidhikri fadhaili shahri shaaban na ukivisoma vitabu vya sunna utavikuta vimesheheni vimejaza kutaja fadhila mbalimbali mbali za huu mwezi wa Shaaban hebu nigusie baadhi ya hizo fadhaili za mwezi wa Shaaban ambazo zimekuja katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fadaili shahri llahi sha'ban miongoni mwa fadhila za mwezi wa Allah huu mwezi wa Shaaban ni hii ifuatayo anna al-a'mala turfa'u fihi ila Allah ta'ala ni kwamba matendo mema yananyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu bali wanasema ulama kalhafidh ibn Hajar na wengineo alhafidhu ibnu Rajab alhambali ni amali zote kwa ujumla as-salihat amali njema na hata zile mbaya zanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi wa Shaaban na huu unyanyuaji wa amali katika huu mwezi wa Shaaban wanaouita maulamaa ni rafu alijmali ijmali ni unyanyuaji wa jumla wa amali ambazo zimefanyika katika mwaka mzima nyie mnafahamu kwamba alithnaini walkhamis siku ya Jumatatu na Alhamisi ni miongoni mwa masiku ambayo matendo ya waja hunyanyuliwa kwa Allah kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini matendo ambayo hunyanyuliwa kwa Allah katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi hayo ni matendo ya wiki matendo ya wiki hunyanyuliwa katika siku mbili الاثنين والخميس كما قال sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'malu sanawiyya na matendo ya mwaka ambayo tumeyafanya sisi hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuhifadhiwa kwenye kitabu kikuu katika mwezi huu wa Shaaban haya ameeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama vile ambavyo matendo ya umri mzima wa mwanadamu hunyanyuliwa kwa Allah katika Lailatul Qadr katika ule usiku wenye cheo usiku ambao hupatikana ndani ya Ramadhani katika kumi la mwisho katika yale masiku witiri ayuha nasu ibadallah kunyanyuliwa matendo ya waja katika mwezi wa Shaaban kumethibiti kwenye hadithi ambayo nimetangulia kuitaja rawahu limamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala alhadithu hasanahu alallamatu alalbani rahimahullahu ta'ala bali baadhi ya ulama wa hadithi wanaona kwamba ni hadithun sahih hadithi ya Usama ibn Zaid kipenzi mtoto wa kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye ni Usama baba yake ni Zaid ibn Haritha vipenzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baba na mwana Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma anatunukulia riwaya akisema qultu ya rasulullah nilisema kumwambia ewe mtume wa Allah lam araka tasumu shahran min ashhuri ma tasumu fi sha'ban sija kuonapo ukiufunga mwezi wowote katika miezi vile ambavyo unafunga mwezi wa shaban unafunga sana sha'ban tofauti kabisa na ninavyokujua kunani au waswahili usema kulikoni mbona unafunga sana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamjibu usama ibn zaid kwa kumwambia dhaka shahrun yaghfalu fihi nnasu huwa mwezi wa shaaban ni mwezi ambao wanaghafilika ndani yake watu watu wengi wanaghafilika hasa ukichangia kabla ya shaaban palikuwa na mwezi wa rajab shahrullahi al-muharram mwezi wa allah mtukufu kwa hivyo watu wamekithirisha amal katika mwezi wa Rajab kwa sababu katika miezi mitukufu halafu baada yake unakuja mwezi wa Ramadhan watu wana matarajio na mipango mbalimbali ya kufanya amali nyingi katika mwezi wa Ramadhan sasa huu mwezi wa Shaaban unabakia umening'inizwa katika akili za watu wengi wanausahau kwa kuwa walikuwa katika Rajab kwenye ibada mbalimbali mbali na sasa ramadhani inakuja wanajipanga nayo wanaghafilika na mwezi huu wa hapo katikati mwezi wa Shaaban ndio mtume anasema dhaka shahrun huo ni mwezi ambao yaghfalu nnasu fihi wanaghafilika watu katika mwezi huo baina rajaba wa ramadhan ni mwezi ambao unapatikana baina ya rajab na ramadhan wa huwa shahrun nao ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin unyanyuliwa katika mwezi huo matendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala mola wa walimwengu wote amali hunyanyuliwa kwake na haya nimeeleza tumekasema fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim basi ninapendelea mimi yanyanyuliwe matendo yangu na hali ya kuwa mimi nimefunga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akifunga mwezi huu wa Shaaban kwa sababu hii vile vile ni mwezi ambao amali za waja zanyanyuliwa idhan ibadallah tunayafahamu haya kupitia sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au hatuyafahamu ikiwa tunayafahamu basi tujitahidi sisi kuchunga amali zetu katika mwezi huu ikiwa tuliharibu katika miezi iliyopita basi tutengeneze katika mwezi huu tukithirisha listighfar wa tauba ila Allah tuombe msamaha tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala walnukthiru min al'amali salihat na tukithirishe katika matendo mema huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatuhurumia sisi akatusamehe akaturehemu na ikawa matendo yetu yamenyanyuliwa hali ya kuwa ni mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim Allah ni mwingi wa kusamehe ni mwingi wa huruma subhanahu wa ta'ala lakini ikiwa ulikuwa hujui kwamba huu ni mwezi wa aina gani na kuna kazi zipi zinafanyika ambazo zinakuhusu wewe na mimi basi zinduka kuanzia sasa jua hii ni tarehe 15 mwezi ndiyo uko nusu huu fursa uko nayo rekebisha matendo yako tengeneza daftari lako tengeneza amali zako kithirisha amali za khair achana na amali za shar zidisha msamaha fanya tauba fursa uko nayo kwa kuwa uko hai na mwezi wa Shaaban haujamalizika na epukana na kasumba ambayo iko katika miji mingi ya Waswahili kwamba huu mwezi wa Shaaban wanauchukulia ndio mwezi wa vunja jungu sijui kama mnafahamu mambo haya wale watu waovu wanamaliza mambo yao maovu kwenye mwezi huu wako waislamu ambao ikiingia ramadhani wanaacha maovu yao wanafunga wanafanya ibada mbalimbali sala na ibada zingine lakini waislamu hawa wanavunja jungu vunja jungu ni mwezi huu mwezi wa Shaaban kama ni pombe atakunywa sana katika mwezi huu kunywa kweli kweli ndio anaiaga pombe hivyo kama ni bangi atavuta sana kama ni mirungi atachanja kweli kweli atakesha kwa sababu kuna ramadhani inakuja hapo mbele kama ni sigara atazivuta alafu ikiingia ramadhani sasa anaacha mambo yote hayo kwa ajili ya ibada ya ramadhani wanauita watu waovu huu ni mwezi wa kuvunja jungu kama na kimada chake ndio wakati wake wa kuvunja linacho hichi kwa sababu ikiingia ramadhani tu kimada chafukuzwa muislamu huyo anataka kufunga ramadhani hawezi kuishi na kimada kwa hivyo vimada hili ndiyo soko lao kwenye kipindi hichi cha mwezi wa Shaaban mwezi wa kuvunja jungu hizi ni fikra za watu waovu wajinga kabisa ayuhannas mwezi huu matendo yetu ya mwaka mzima yanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala una ujasiri wa kiasi gani wewe wa kuhitimisha matendo yako na mambo maovu na nyinyi mnafahamu bora ya amal ni ile amali ya mwisho al-umuru bil khawatim mambo yanahitimishwa kwa kheri wewe ndugu yangu muislamu unauita una Shaaban ni mwezi wa vunja jungu unauhitimisha kwa maasi na maovu mbalimbali ittaqillah muogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo huu si mwezi wa uovu na hatukubaliani sisi na matangazo ya shari ambayo hufanywa na baadhi ya watu katika mwezi huu mwezi wa vunja jungu kadha wa kadha klabu zinafunguliwa matamasha yanaandaliwa mabonanza wanaitwa waislamu kwa ajili wakavunje jungu hatukubaliani sisi na fikra hizi idhan barakallahu fikum nataka mfahamu huu ni mwezi ambao amali zetu zaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala tujiandae na tukae sawa matendo yetu yanapanda kwa Allah tukiwa sisi tuna hali gani lakini jambo jingine katika fadla za mwezi wa Shaabani sambamba na hili ambalo nimelitaja ni kathratu siyami nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ni wingi wa funga za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya mwezi huu walillahi alhamd katika huu mwezi wa Shaaban mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mwingi wa kuufunga mwezi huu wa Shaaban qalat aisha radhiyallahu ta'ala anha aisha radhiyallahu ta'ala anha zaujatu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ummul mu'minin anasimulia kama inda al-Bukhari akisema lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu shahran akthara min sha'ban hakuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafunga mwezi wowote kwa wingi kuliko mwezi wa Shaaban fa innahu kana yasumu Shaabana kullahu Aisha anasema akisisitiza kwani hakika yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anaufunga mwezi wa Shaabani wote kana yasumu Shaabana kullahu alimamu imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari chini ya hadithi hii anatoa maelezo nini muradi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuufunga mwezi wa Shaabani wote qala ai mu'dhamahu maana yake alikuwa anafunga sehemu kubwa ya mwezi wa Shaaban na hakuwa akiumaliza wote alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban qala al-Hafidh al-muradu mu'dhamuhu amesema al-Hafidh ibn Hajar muradi wa kuufunga mwezi wote wa Shaaban ni kufunga sehemu kubwa ya Shaaban kisha anasema kama qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha kama vile alivyosema Aisha radhiallahu ta'ala anha fi riwayatin ukhra inda muslimin katika riwaya nyingine katika sahih muslim Aisha akasema ma alimtuhu sama shahran kamilan illa ramadan sikumfahamu mtume sallallahu alaihi wa alihi ameufunga mwezi kamili bimaana siku 29 au 30 isipokuwa ramadan idhan muradi wa kufunga shaabani wote ni kufunga sehemu kubwa ya shaaban kufunga masiku mengi ndani ya Shaaban na haya ndiyo madhehebu ya jumhurul ulama wanaona kwamba Shaaban Mtume Ali salam alikuwa akifunga masiku mengi na si kuifunga Shaabani yote hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد أيها الناس عباد الله miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika mwezi huu wa Shaabani tulionao wanasema ulama ni ghufranu dhunubi fi lailati nisfi min Shaaban ni kusamehewa madhambi katika ule usiku wa nusu ya Shaaban usiku wa tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban leo hii ni tarehe 15 ya Shaaban usiku wa siku hii ambao umetangulia Lailatul Khamis ulikuwa ni usiku wa Alhamisi usiku wa jana ndiyo usiku wa tarehe 15 miongoni mwa fadhila za Shaaban Allah subhanahu wa ta'ala uwasamehe waja wake katika usiku wa nusu ya Shaaban na haya yamekuja kwenye hadithi iliyothibiti inda al-Imam Ibn Majah القزويني رحمه الله تعالى قد sunani yake كبدي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أبي أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان هيك الله سبحانه وتعالى هتوكيزا إن الله لا يطلع هيك الله سبحانه وتعالى هتوكيزا في ليلة النصف من شعبان katika usiku wa nusu ya Shaaban na katika baadhi ya riwaya imekuja inna Allaha yanzilu haika Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na ulama wa ahli sunna wanasema kushuka kumethibiti kwenye hadithi nyingi miongoni mwa hizo ni hadithi hii Allah subhanahu wa ta'ala anashuka usiku wa nusu ya Shaaban usiku wa tarehe 15 ya Shaaban kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka fi kulli laila katika kila usiku inapofika theluthi ya mwisho wa usiku hina yabqa thuluthul layli al-akhir haya ni miongoni mwa maeneo ambayo ahlusunna wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kushuka ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala athabita kama tunavyosema wa huwa min as alfiliya ni katika zile sifa za kimatendo yafaluha Allah subhanahu wa ta'ala mata shaa wa kaifa shaa wakati atakao na kwa mtindo atakao tuamini kwamba Allah anashuka wa huwa nuzulun haqiqiyun ni ushukaji wa hakika lakini hatujui kaifia yake kaifa yanzilu la na'lamu walakin ma maana النزول النزول الحقيقي nuzul ndiyo itikadi ya al-sunna wal sasa Allah hushuka na hutokeza katika usiku wa nusu ya Shaaban fayaghfiru li jamii khalqihi tumeyasema na anawasamehe viumbe wake wote illa limushrikin au mushahinin isipokuwa mshirikina au mgomvi mtu mwenye shirki alkafiru almushrik kafiri mshirikina hapati msamaha Allah katika usiku huo kadhalika mushahin almushahin almukhasim mgomvi mtu ambaye yupo katika bifu na ndugu yake hawasemani hawazungumzishani wenyewe wana ugomvi kwa hiyo wamenuniana watu hawa ni miongoni mwa wasiosamehewa katika mwezi huu wa Shaaban tena wamejumuishwa na washirikina kwa sababu ya watu ambao hawasemi sasa wajitazame na kujitathmini wale watu ambao baina yao pana magomvi magomvi ambayo yamepelekea wamekatana hawasalimiani hawazungumzi hawatoleani bashasha kwa sababu wana ugomvi fulani tengenezeni baina yenu mnapoteza fursa hizi za kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna miongoni mwetu mwenye jur'a kwamba hahitaji msamaha wa Allah kwamba krediti zake za mema ziko full kabisa yeye yeye yeye hahitaji msamaha wa Allah hakuna mtu huyo maadamu ni mwanadamu fursa hiyo ayuha nas ibadallah kwa haraka haraka nikimalizia mazungumzo yangu haya nitaje baadhi ya masaili ya muhimu katika mwezi huu wa Shaaban dhikru baadhi almasaili almutaalliqati bishahri Shaaban ni kutaja baadhi ya mambo yenye kufungamana na huu mwezi wa Shaaban jambo la kwanza mal hikma min siyami shahri Shaaban pana hikma gani basi ya sisi kufunga mwezi huu wa Shaaban kuna hikma yoyote al-Imam al Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake adhim Lataif al-Ma'arif fima limawasim al-'am min al-wadha'if anasema rahimahullahu ta'ala katika ukurasa wa 138 anasema siyamuhu katamrini ala siyami ramadhana kuufunga mwezi wa shaaban ni kama vile kufanya mazoezi juu ya kufunga mwezi wa ramadhani lialla yadkhula fi sawmi ramadhana ala mashaqqatin wa kulfa kwa ajili asije kaingia muislamu katika mwezi wa ramadhani juu ya tabu na kujikalifisha pana watu kwa kuwa hawajajizoesha kufunga ile ramadhani kwao ni kama adhabu mtu anataabika ukimwona kanyong'onyea kweli kweli kapauka kazi yake kulala tu nini bwana somo bwana imekaza kweli kweli ni kwa sababu ni mtu wa kula tu hana mazoea ya kufunga anataabika katika mwezi wa ramadhani bali pana watu hawawezi kufanya kazi ramadhani ni mwezi wa kulala na kuangalia movie na kucheza keram na madraft kazi pia wawezi nini bwana ramadhani bwana jua hili lakini pana vidume ambavyo vimejizoesha kufunga hiyo ramadhani ni kama miezi mingine kwenye jambo la kufunga anauzingatia ni mwezi tu wa kukithirisha kheri kwa sababu una fadhila nyingi lakini saumu haimtatizi atafunga na atafanya mambo yake na wallahi pana wengine wana kazi ngumu kazi za, za kubeba zege za kuchimba mitaro mafundi hufanya kazi juani kutwa nzima lakini hawaachi somo kwa sababu wamejizoesha khair kama walivyokuwa salafu saleh jihadi ngapi zimefanyika ndani ya Ramadhani ghazawat tume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akenda jihadi na masahaba zake ndani ya Ramadhani hawakuwa ni watu wa kulala sasa huu mwezi wa Shaabani barakallahu fik ni sehemu ya mazoezi bwana kwa ajili ya kufunga ramadhan bal anayefunga shaaban anasema al-hafidh ibn rajab ibn rajab rahimahullah bal qad tamarrana ala siyami wa atadahu bali anakuwa mtu amejifanyia mazoezi amejizoesha juu ya kufunga na ameizoea hiyo funga wa wajada bisiyami shaaban qablahu halawata siyami wa ladhatahu na atapata mfungaji kwa kuifunga Shaabani kabla ya Ramadhani atapata ladha ya kufunga na atapata utamu wa funga kisha anasema rahimahullahu ta'ala fayadkhulu fi siyami ramadhana na ataingia muislamu katika mwezi wa ramadhani biquwwatin wa nashati kwa nguvu na uchangamfu wa hali ya juu kwa sababu katanguliza funga nyingi kabla ya hapo hilo ni jambo la kwanza masala hapa na masala ya kielimu niyataje kwa ufupi nikipita kaifa najma'u baina hadith vipi tutakusanya pamoja baina ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema idha intasafa sha'ban fala tasumu inapofika nusu shaabani msifunge yani kama hivi leo ni tarehe 15 ya mwezi wa sha'ban bana baadhi ya shabab wameniuliza hili swali nikasema majibu yake nitayatoa hapa katika mimbar inapofika shaabani nusu kama hivi imekuja hadithi wa hadha alhadithu sahihun rawahu ashabu sunan min hadithi abi huraira ni hadithi imethibiti hadithi ya abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu tumenasema pindi inapoingia nusu shaabani msifunge kuna hadithi hii lakini kuna hadithi nyingine hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda limami Abi Daud katika sunan abi daud anasema aisha kana ahabba shuhuri ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ahabbu ash-shuhuri ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwa wenye kupendeza zaidi katika miezi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yasumahu sha'ban kwa ajili ya yeye kuufunga huo mwezi ni mwezi wa shaaban kisha anasema Aisha radhiallahu anhu thumma yasiluhu bi Ramadhan kisha anauunganisha huo mwezi wa Shaaban na Ramadhan haya hadithi ya Aisha yaonyesha mtume akiunganisha mwezi wa Shaaban na Ramadhan hadithi ya Abi Huraira idha ntasafa Shaabanu fala tasumu Shaabani ikiingia nusu msifunge tena jawabu ya kuunganisha baina ya hadithi mbili hizi ni nini alhamdulillah ulamauna maulama wetu wameshamaliza kazi ya dini na ilmu al-allamatu al-mufti Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu kilichokusanya fatawa zake majmu'ul fatawa na rasaili za al-allamatu ibn Baz juzuu ya 15 ukurasa wa 385 anasema namnukuu kwa ufupi amma alhadithu alladhi fihi annahyu anis saumi ba'da intisafi sha'ban fahuwa sahihun ibn bazi anasema ama ile hadithi ambayo ndani yake pana katazo kuhusiana na kufunga baada ya kuingia nusu shaaban asema sheikh rahimahullah fahuwa sahihun hadithi hiyo ni sahihi bwana kisha anasema kama qala al-akh al-allama al-sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah angalie maulama walivyokuwa wanapendana na kutajana kwa kheri asema kama vile ambavyo amesema ndugu al-allama mwana wa chuoni mkubwa Sheikh Nasiruddin al-Albani Sheikh Ibn Baz ameegemeza tasihi yake kwa nani kwa ndugu yake lalamatu alalbani al-Albani ta'ala thumma qala rahimahullah kisha akasema wal muradu bihi na muradi wake huko kukatazwa kufunga Shaabani na kufika nusu chukua hiyo jawabu sasa muradi wake annahyu anil ibtidai annahyu an ibtidai saum ni kukatazwa kuanza kufunga baada nisfi baada nisfi baada ya Shaabani kuingia nusu kuna mtu imeandama Shaaban toka mwanzo alikuwa hafungi hajafunga tarehe moja wala tarehe mbili na kuendelea amesubiria shaabani imefika nusu kama vile leo ndio anaanza kufunga Ibn Baz anasema muradi wa makatazo ya hadithi ya Abi Huraira idha intasafa Shaaban fala tasumu muradi wake annahyu an ibtida'i sawmi ba'da nisfi ni katazo lake ni kuanza kufunga baada ya mwezi wa Shaabani kufika nusu amma man sama akthara ash-shahri au ishara kullahu faqad asaba sunnah ama yule ambaye amefunga sehemu kubwa ya mwezi wa shaabani kutoka mwanzo masha Allah anagonga sunna zake anafunga tu au akaufunga wote kwa tafsiri ile ya al-Hafidh ibn Hajar kwa maana sehemu kubwa ya shaabani faqad asaba sunnah huyo basi ameipatia sunna idhan kwa wale ambao wamekuwa na utaratibu wa kufunga Shaaban toka ilipoandama na waendelee kufunga hata baada ya kuingia tarehe 15 ya Shaaban na kuendelea gogoro na kizaazaa ni kwa wale ambao hawakuwa wameanza kufunga Shaaban toka mwanzo wanataka kuanza sasa hadithi inawakataza wanachoambiwa hawa wavizie zile somu za sunna zinazopatikana katika siku hizi kalithnain walhamis kama jumatatu na alhamis ukiamua funga somu ya Daud sum yauman waftir yauman lakini si kufunga Shaabani kama Shaabani jawabu hilo ni kwa wale vijana ambao waliuliza swali la mwisho la kumalizia hapa barakallahu fikum nalo ni la muhimu sana takhsisu yauman nisfi min Shaaban bisiyami walqiyami walihtifali bilailatihi kuna baadhi ya watu hufanya hivyo kuhusisha hii nusu ya Shaaban Shaaban inapoingia tarehe 15 hasa usiku wa tarehe 15 ule usiku wa jana na mchana wake ambao ni leo kuna watu wanahusisha siku hii na funga na kisimamo cha usiku wa kiswali bali wengine usherehekea walihtifali bilailatihi na kusherehekea usiku wa tarehe 15 ya Shaaban mambo haya yanafanywa na baadhi ya wa Waislamu katika baadhi ya miji inawezekana katika mji wetu mambo haya yapo kwa uchache lakini katika baadhi ya miji yapo kwa wingi ila hapo katika mji huu yanapatikana kwa huo uchache iko baadhi ya misikiti ningependa ningeitaja jana ilikuwa ina sherehe za adhikari wa kusoma burda na vitabu vingine mbalimbali vya tawassul wameswali qiyamul layl tahajjud na leo watu wameamka na funga kwa sababu ni siku ya 15 ya Shaaban usiku wake na mchana wake na mchana wake kwao wao ni siku maalumu za ibada Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa ana maneno marefu nataja mafupi tu anasema takhsisul yawm al-muwafiq takhsisu al-yawm al-muwafiq linisfi min shabana bisawm makruhun la dalila alayhi kuhusisha siku ambayo inawafikiana na nusu ya mwezi wa Shaaban kwa maana tarehe 15 kuhusisha siku hii bisaumi kwa funga maalumu famakruhun ni jambo la haram makruhu yao hawa ni haram ni jambo la haram la dalila alayhi halina ushahidi juu yake bali katika majmuu al-fatawa na rasail za al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ametoa maneno na yeye pia ya kuzungumzia jambo hili la kufunga na kusimama usiku kuswali na kusherehekea katika siku ya 15 ya Shaaban ima mchana wake au usiku wake qala al-allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu hicho nilichokitaja juzuu ya kwanza ukurasa wa 186 anasema rahimahullah min albid'i allati ahdathaha ba'd an-nasi bid'atu al-ihtifali bilailati nisfi min sha'bana miongoni mwa bid'a ambazo wamezizua bid'a hizo baadhi ya watu ni bid'a ya kusherehekea usiku wa nusu ya Shaaban baadhi ya misikiti ni sherehe na vyakula vinaletwa watu wanasoma burda wengine wanasoma mlango wa nne wakamswalia mtume baada ya hapo wakala alafu na usiku pakaadhiniwa paka salatu jamia watu wakaja msikitini kwa ajili ya qiyamul layl haya tumeyashuhudia sisi katika miji yetu na yanaendelea hivi sasa katika miji mingi ya Uislamu Sheikh anasema jambo hili ni bid'ah halijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali anasema wa takhsisu yaumiha na kuhusisha huo mchana wake hiyo siku ya tano bisiami kwa kufunga kwa sababu wazushi wanafanya ibada usiku usiku wa jana za maulidi dua dhikri na kuswali alafu mchana wanaamka na saumu shikambazi anasema wa takhsisu yaumiha bisiyami na vile vile kuhusisha ule mchana wake huo usiku kwa funga ni katika mambo ya bid'a vile vile anasema walaysa ala dhalika dalilun yajuzu li'timadu alayhi na hakuna juu ya hilo dalili yoyote ambayo inajuzu kuitegemea juu yake hakuna dalili ya kuswali usiku wa nusu ya Shaaban wala kufunga mchana wake hakuna dalili yenye kufaa kutegemewa kisha akasema rahimahullah akimalizia wama warada fi fadli salati fiha fakulluhu mawdhu'un na yale yaliyopokelewa katika fadhila za swala ndani ya usiku huo naam pana watu wanalingania qiyamul layl tahajjud salatu jamia eti usiku wa 15 wa Shaaban wama warada fi fadli salati fiha na yale yaliyopokelewa katika fadhila za swala katika usiku huo wa 15 fakulluhu mawdhu'un yote ni ya uongo ni hadithi za kutunga na kubuni ndugu zangu waislamu nimalizie kwa nasaha zangu kwa wale waislamu ambao wana madeni ya ramadhani minarijali wanisa katika wanaume na wanawake na hasa hasa nikizungumza na wanawake ambao wengi wao hupatwa madeni katika ramadhani kwa sababu mbalimbali mbali. kuna ambao wanakuwa wananyonyesha wanashindwa kufunga wengine wanakuwa wajawazito mimba zinawasumbua hawawezi kufunga wengine wanapata na haidh haifai kufunga katika haidh kuna ambao wanakuwa na nifasi damu za uzazi katika ramadhani kwa hivyo wanawake wengi wanakuwa na malimbikizo ya madeni ya saumu ya faradhi lakini pia wanaume wako wenye madeni kwa sababu ya maradhi waliumu katika ramadhani wengine walisafiri kwenda huku na kule walishindwa kufunga na sababu mbalimbali pana watu wana madeni wengine madeni yao ni makubwa na wengine madeni, madeni yao ni, ni ya wastani wengine madeni yao ni madogo maana masiku machache Shaaban katika nafasi yake mwezi huu ni mwezi wa kujiandaa na Ramadhani miongoni mwa maandalizi malizana na madeni ya Allah ya Ramadhani iliyopita uingie katika Ramadhani ijayo ukiwa safi hudaiwi kwa hivyo Shaaban ni katika sehemu ya kukidhi madeni ya Ramadhani iliyopita Abi Salama rahimahullahu ta'ala at-tabi'iyul jalil anasimulia nasema sami'tu aisha radhiyallahu ta'ala anha taqul nilimsikia aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana yakunu alayya as-sawmu min ramadana fama astati'u an aqdiya illa fi sha'ban aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema ilikuwa yanakuwa juu yangu ina, ilikuwa inakuwa juu yangu saumu ya deni ya Ramadhani na siwezi mimi kulipa deni hilo illa fi Shaaban isipokuwa katika mwezi wa Shaaban mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha na inataja kwamba nisaa salaf nisaa sahaba wanawake wa kisahaba kadhalika katika asri za tabi'in wa atba'u tabi'in wanawake wengi walikuwa wakitumia Shaaban ni fursa ya kulipa madeni yao ya Ramadhani. Hivyo tuwakumbushe wake zetu, mama zetu, dada zetu, anti zetu, bibi zetu, tuwakumbushe madeni ya Ramadhani na tuwasaidie kulipa madeni hayo katika mwezi huu wa Shaaban, kwa kuwa hakuna siku nyingine za kulipa. Isije ikaingia Ramadhani ya pili bado wanadaiwa Ramadhani iliyotangulia, watakuwa wana wajibu wa kulipa deni wa kafara, jambo lilakuwa gumu zaidi sasa tuwawahi hawa dada zetu hawa hawa wake zetu hawa tuwakumbushe na tuwasaidie katika jambo hili la kulipa madeni yao tukubali kujishusha katika baadhi ya haki zetu wale wake zetu wafunge watimize madeni yao tuwasaidie katika kheri ndugu zangu katika imani huu ndio mwezi wa Shaaban mwezi wa kujipanga kwa ajili ya Ramadhani watu walipe madeni wanaodaiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ramadhani iliyopita lakini pia mwezi huu wa Shaaban ni mwezi wa maandalizi ya kimazingira andaa mazingira yako ya nyumbani kwako katika msikiti wako katika stoo yako andaa mazingira kwa ajili ya kumpokea mgeni wa Ramadhani bali kwa wale wenye kipato Allah amewafungulia riziki wana mizunguko ya pesa waziandae bajeti mapema kabisa andaa bajeti zako za azzaka wako baadhi ya waislamu Allah amewafikia wanaziona fursa kuna watu zaka hutoa ramadhani huchelewesha zaka zao mpaka aitoe ramadhani kwa sababu ya fadhila za kutoa katika mwezi wa ramadhani bali wengine hawacheleweshi wanawahisha pengine ameshatoa zaka ya mwaka uliopita lakini kwa fursa ya ramadhani anatanguliza zaka yake kwa kuikadiria na kama itakuja kuzidi atakuja kulipiza kile kilichozidi wako watu hawa ambao wanazipanga bajeti na kuandaa mahesabu kwa ajili ya Ramadhani sisi hali zetu ni mbaya sana ukimwona muislamu anaandaa mahesabu ima ni kwa sababu ana hofu kwamba amepigwa labda kaibiwa sasa ngoja nipitie hesabu au pana TRA wanamuandama ndio miezi yao wazee wa mapato wataingia lakini mtu anaandaa hesabu zake kwa khiari yake kwa ajili ya ibada yani kama kuna haki ya zaka nidiriki ramadhani nitoe zaka ndani ya ramadhani hawa ni watu wachache sana tunawakumbusha watu wenye vipato wafanya biashara andaeni hesabu za zaka ramadhani inakuja mbele hapo mtoe zaka katika mwezi wa ramadhani kuna ujira mara mbili ujira wa zaka wa zaka na ujira wa matendo kukubaliwa na kuongezewa thamani yale matendo ile ajiri inakuwa ni maradufu katika mwezi wa Ramadhani huwezi kupata katika miezi mingine andaeni bajeti za azzaka bajeti za sadaka kama sio zaka andaa bajeti ya sadaka andaa bajeti ya kufuturisha wako watu wengi katika waislamu ni maskini mafukara hawana ujanja kupata futari hawana hayo maharagi ya sukari unayasema wewe watu hawana hata dona hizo tambi sijui sijui jelebi vibibi vya nazi hizo mwambia na nyinyi pana watu hawana hesabu hizo anatafuta dona kwa ajili ya iftari na halipati hizo habari za miogo ya nazi na samaki mambo yenu nyinyi pana watu hawapati hata uji ule wa muogo wa ramadhani ziko familia hizo na baadhi ya familia hizo twazijua jipangeni enyi wenye fedha nyinyi wafanyabiashara jiandaeni kwa ajili ya kuwafuturisha waislamu wasio na kitu kuwapa daku waislamu kuna watu wanaswali nao qiyamul laili hapa baada ya swala watu wanachanguka unamuona mtu anatoa macho hana pa, kula daku baadhi ya misikiti na qiyamul laili swala yake inasogezwa mbele watu wanaswali kubela alfajiri watu wanaondoka pana watu wanabakia msikitini hawana hata daku tujipange kwa ajili ya watu hawa mipango na bajeti zinawekwa sasa hivi katika mwezi huu wa Shaaban ili tukiingia ndani ya ramadhani ni utekelezaji na kutumia fursa aqulu qawli hadha billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan aqimissalah